vám pohodové augustové ráno, účný deň, aj keď teda po roku sa opakuje, ukrýva originalitu a vo chvíli, keď sa aj tieto slova len dostávajú do tzv. záznamu, tak je to zahalené do povestného rúška tajomstva, vie sa iba málo, napríklad to, že vám žiadna zlatá rybka na udici neskončí, Keby existovala, už dávno by ju ľudské želania aj tak definitívne zlikvidovali. Teoreticky je všetko jednoduché, ale ak by došlo na stretnutie s ňou, to by sa už zrejme riešilo veľmi ťažko. Rôzne želania, nechajme fantazírovanie, poďme sa pozrieť na to, akou realitou bol poctený vo svojich časoch práve 28. augustový deň, aj jeho susedia. Počúvate Petrolejku, no a tak vám už len želám príjemné chvíle v našej spoločnosti. S vojenskou technikou zaplnenej Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. zbieram železa po dedine Čerství odpadko odpad no v tom som nevine. Znalo ženu káričku, tu brázim ulice. Niekedy ma zdravia, iní berú palice. Hey! Celkom sedím, celkom sám Keď niekto ide okolo, no tak sa preženám Treba spraviť divadielko, sem tam zakrývam Keď za cenkami pod nohami hneď to počítam Pod s nami, raz si hore, raz si dolu Pod s nami, netreba ti na to školu Pod s nami, e, musíš byť vieriho papieriky na paličku len Do roboty takto chodím každý druhý deň Niekedy ma táto činnosť prudko nebaví Jedno pivko v tieni pod stromom to napraví Sníva sa mi, že som niekam uletel A už sa sem nikdy viac nevrátim Niekde v počujem ten známy hlas Okamžite začni makať, za čo ťa platím Hod s nami, raz si hore, raz si dolu Hod s nami, treba ti na to školu Hod s nami, ten musíš byť hodný. Hod s nami, príspevok je dobrovoľný Hod s nami, raz si hore, raz si dolu Hod s nami, treba ti na to školu Hod s nami, veď musíš byť hodný. Hod s nami, príspevok je dobrovoľný Si budeme hovoriť, nedá to každý, ale pozvánka na nasledujúcu dvojhodinovku je jasná. Zaznela hlavne mm, zo strany skupiny Polemik, keďže Braňo Bajza, spevák tejto formácie, je jedným z augustových oslávencov. V jeho prípade sa to spája s 25. dňom tohto mesiaca. Po 52. krát sa prebudil teda ako oslávenec kapela založená ešte v roku 1988-89. V začiatkoch to bolo samozrejme o tých personálnych zmenách. Čo bolo ale dôležitejšie, tak e, nestretávali sa veľmi so záujmom, pokiaľ ide o vydavateľstva. Ľady sa prelomili v 97. No a album Do Ska, tak ten sa ako jednotka potom mal možnosť objaviť na trhu a postupne už prichádzali potom aj ďalšie. My sme si takto zaspomínali v podstate skôr na také nedávnejšie obdobie a otvorili aktuálnu dvojhodinovku plus minus, nejaká tá minútka hore dole. V každom prípade Petrolejka dnes bude mapovať už avizovaný 28. augustový deň, 241 v kalendári ročnom vďaka 29 februáru. 125 dní by malo byť ešte pred nami. Meninový oslávenec eh, Augustín, na Slovensku teda s mekým I, v Českej republike by to malo byť s Y. Sú tu rôzne pranostiky, svätý Augustín urobí z tepla tieň, v Českej republike sa to viac eh, rímuje, lebo to urobí stín. Okolo svätého Augustína odchádzajú preč teplé dni a ako je teplo práve na Augustína, tak by malo byť chladno na Katarínu, prípadne ešte jeden citát spoza rieky Morava o svatém Augustínu léto opouští krajinu. Takže už sa treba pripraviť na to, že kraťa si zrejme len pobyte. Dievčence sukienky môžu dať kľudne aj v oktobri, novembri, decembri, niektoré v pohode v januári, februári. To už by po niektorí asi ťažko. Udalosti, jednotlivci, oslávenci, hlavne tí hudobní, tí nám budú dominovať. Ten druhý je jedným z výnimočných na slovenskej scéne, pretože tak ako sa vie posadiť do tzv. mainstreamových médií, do štúdií, tak vie prísť aj k nám, čo sa dnes veľmi nedeje. Maťo Harich, každý rok 29. augusta od 95. roku rodák z Liptovského Mikuláša, jeden z najaktívnejších slovenských hudobníkov tzv. novej generácie, ktorý odštartoval tú svoju kariéru cez e, Superstar, kde sa dostal až medzi finalistov. No a od roku 2011 e, začal ponúkať aj svoje albumové tituly a priebežne aj rôzne singlovky. Tá nasledujúca pesnička dá nám pripomenie projekt eh, s poradovým číslom 4, eh, to by mali byť mapy, ktoré vyšli, no, 7 rokov dozadu. Už to letí aj v tomto prípade. Od tých čias pribudli aj ďalšie produkty a hlavne teda jeho zážitky túlaním sa po planéte, kade tade, aj v New Yorku eh, sa mal možnosť predviesť aj ako muzikant. No a predvádza to a bude to predvádzať aj cez nasledujúcu kvapku. kvapka na prší plášť a pod ním náznak sa ukrýva. Sama kvapka padla do vody, vraj niečo nešlo podľa dohody, veď ráno kvapkali ešte ako pár. Ľudia, kvapky to nie sú náhody, láska stále mení podoby a často v daždi skrýva svoju tvár je osamelá. Nepochopená sebe utopí nás nádej, keď ju nehľadám Vtedy ju nájdem a keď nedopadne na nás zle Čo bude potom, čo bude s nami Budeme spolu, alebo každý zvlášť Skúsi ju nájsť Je osamelá nepochopená Beutóbb sa už bude iba uzatvárať pesničkový to titul. Ako 18-ročný podnikol Maťo pešiu túru púť do Santiago de Compostela, ktorá sa stala základom pre jeho nahrávku s názvom Pátram. My sme spomínali na mapy na cestách. Nahral tento kompletný album a neskôr na ostrove Malta vzniklo aj také niečo ako maxi single Blue v anglickom jazyku a No, keď sme tu mali ten slávne neslávny e, COVID, tak točil v záhradnom domčeku taký intimný titul nazvaný Tulák. No a nahrávka tá obsahuje 7 pesničiek, každá vznikala presne jeden deň. No a popri vlastnej produkcii si zahral aj v muzikáloch, či už to bol Matúščák, Trenčiansky, Chyť mne, jestli na to máš v Plzni, ten Matúš bol v Košiciach, nie v Trenčíne, Mária Terézia na doskách divadla Nová scéna, v Bratislave a v Plzni to bol zase titul Jozef a jeho zázračný farebný plášť, takže cestovanie pre neho v žiadnom prípade nie je problémom. Takže toľko muzika z tejto svetovej strany a poďme pozrieť trošku na tú históriu. Je to tento deň trošku podozrivý, Dúfajme, že sa nebude opakovať, ale človek nikdy nevie. No hlavne prvá svetová vojna, keď Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Belgicku, Taliansko zase Nemecku a Nemecko Rumunsku, tak e, toto niečím zaváňa. Rok 1914, respektíve 16 je práve o týchto udalostiach, ale keď pôjdeme ešte hlbšie do minulosti, tak je tu také jubileum spájane s rokom 1844 v Liptovskom Mikuláši, teda z hodov okolností práve v tom eh, rodnom meste Maťa Haricha sa eh, skončilo zakladajúce zhromaždenie celoslovenskej kultúrnej inštitúcie Tatrín. Do Prahy z Viedne natrvalo pricestovali korunovačné klenoty to sa písalo rok 1867 a až potom sa začala riešiť rýchlejšia zásielka. V 1907 istý Jim Casey založil v Sietli spoločnosť UPC s myšlienkou spolahlivo a čo najrýchlejšie doručovať práve zásielky. Možno by aj tie klenoty boli rýchlejšie <laughs> na svojom mieste, no a z tých vzdialenejších E, ročníkov, možno ešte 1919. Andrej Hlinka vtedy v sprievode Františka Jehličku a Štefana Mnohela ilegálne odcestoval na mierovú konferenciu do Paríža. No, dnes asi ilegálna bude každá mierová konferencia, to už v Paríži, kde majú skôr myšlienky opačného druhu. No, my jedno inkognito v podstate máme aj pripravené v tej nasledujúcej pesničke, pretože ono sa to z počiatku riešilo práve pod týmto názvom, než sa to teda premenovalo na Ikonito. Ďalší a dokonca dnešný oslávenec, Kristian Dufinec, rodak zo Sobraniec, je pripravený aj s kapelou Ikonito. E, tento chlapec sa začal prejavovať už ako 12-ročný, spolu s kamarátom, založili si kapelu a hudobne rástli na cover verziách. Potom už e, to bolo aj o vlastnej produkcii a taký zlom nastal pri pesničke Chcem zmenu, ktorú sprevádzala kapela Incognito. Až neskôr sa potom premenovala na to Ikonito a pod týmto názvom v podstate pôsobí dodnes. Chvíľku som tam zaznamenal nejaké dve Cčka, E, za tým Ičkom, ale potom by to malo byť skôr o tom jednom. Chcem zmenu, tak <laughs> to bola taká predstava, pre niekoho možno aj naivná, že sa tie spoločenské a hlavne politické pomery na Slovensku zmenia. Oni sa zmenili od tých čias, ale vyzerá to tak, že skôr k tomu horšiemu. E, skladba Spolu za jedno lano, tak to bola pesnička, ktorá bola vypustená pri príležitosti prezidentského sľubu vtedy novozvoleného prezidenta Andreja Kisku. No, ako vidíme, tak to lano sa dosť výrazne roztrapkalo. Od tých čias pribudli aj ďalšie pesničky, oni mali predtým za sebou aj možnosť si pripísať e, víťazstvo na Košickom zlatom poklade so skladbou Dva svety, to bol jubilejný 30. ročník tejto autorskej pesničkovej e, súťaže už je to 10 rokov od tohto momentu. No a napokon v tom e, semifinálovom kole dostali absolútne najvyšší počet SMS hlasov v porovnaní s predošlými ročníkmi súťaže a do finále sa z celkového počtu 188 prihlásených prebojovali spolu s ďalšími 11 pesničkami. O víťazstve potom rozhodla porota v Košickom kultúrparku. No a toto bol celkom dôležitý moment k tomu, aby pokračovali a začali ponúkať celkom zaujímavé tituly. Jeden z nich pripravený, aby dnešného oslávenca tiež e, v našej spoločnosti pozdržal a pripomenul ho v tej asi najvýraznejšej polohe. Čiže pesničkovej, interpretačnej, skladba s názvom Čaj a med. Takže na zdravie. chuť na sladké už neviem krát. Neuteč pred tým, čo ti túžim dať. Len si to predstav, čo sa všetko môže stať. Prestal som s hľadaním, inej pravej nie, Získam ťa skladaním presvedčivých vied. Ak ty budeš v mojom čaji med, zaženiem všetko, hladovku aj smer svet Napí sa so mnou, veď času máme málo Aby nám to teplo v čaji vydržalo Necítiš, ako to v nás vrie Tak prosím, nevrav mne Zastav sa chvíľu a pozri do neba. Podaj mi ruku, nič viac nám netreba. Ak veríš v osud, tak prevediem ťa rajom. Mm, len ja, ty a náš medík čajom. Napísa so mnou, veď času máme málo. strach, keď dopijeme tento. Ďalší si hneď uvaríme, viem, to tri roky, čo sa dali dohromady s folklórnym súborom Zemplín. Natočili z určitého uhla pohľadu asi svoju najúspešnejšiu pesničku doteraz s názvom Korene, ktorá sa stala aj titulnou rovnomenného projektu, ktorý bol venovaný slovenskému folklóru v tzv. modernom šate a v roku 2022 aj ponúkli druhý album pod týmto názvom. V spolupráci práve s týmto folklórnym súborom absolvovali aj tri cesty do Spojených štátov, počas ktorých zahrali aj v New Jersey, respektíve e, na najväčšom československom plese v Chicagu. Poslednú cestu absolvovali v máji 2023, aspoň teda zatiaľ, na základe pozvania slovenskej ambasády vo Washingtone No a e, koncom roku minulého vypredali aj Michalovskú športovú halu s predstavením korene a na začiatku tohto roka to bolo dvakrát aj o Bratislave. Aktuálne by mali mať už pomaličky dokopy daný aj novinkový album, takže je sa na čo tešiť, necháme sa prekvapiť, čo z tejto strany príde. E, majú za sebou v roku 2018 to bolo Eh, tiež eh, skúsenosť s tým, že si zahrali ako predkapela na turné skupiny Elán a ako predkapela Elánu hrali aj dnes, lebo máme pripravenú pesničku z tejto strany, keďže Janko Baláš si pred 4 dňami pripomenul 73. narodeniny, tak Elán nebude dnes chýbať, ale ešte by mali byť doplnené aj udalosti, aspoň z toho 20. storočia, ktoré máme aktuálne v kalendári, keď sa e, začala tzv. Orelská pouť vo Svatom Hostíne v roku 1948. Bola jednou z najväčších československých protikomunistických demonstrácií za celú existenciu tohto režimu do toho 89. O rok neskôr, v 49. vo zvolenie vzniklo Stredoslovenské divadlo, ktoré bolo predchodcom toho dnešného divadla Jozefa Grigora Tajovského. Fungovalo do 54. roku. Na protestnom pochode do Washingtonu v 1963 sa zúčastnilo okolo 200 tisíc stúpencov boja proti rasizmu. Hlavným iniciátorom tohto pochodu patril tzv. bojovník za ľudské práva Martin Luther King. Pred 60 rokmi Spojené štáty vypustili na obežnú dráhu Zeme zdokonalený typ meteorologickej družice. Prišiel rok 1988, dopadol tragicky, aspoň teda na leteckej základni Ramstein, kde sa no, stala jedna z najhorších leteckých katastrof, nešťastí, vo vzduchu do seba narazili tri akrobatické lietadla. Výsledok e, veľmi smutný, 69 obetí. Rok 1996 bol smutný tiež pre mnohých, aj keď sa to týkalo hlavne dvojice. Londýnsky súd v Spojenom kráľovstve oficiálne vyhlásil 15-ročné manželstvo britského následníka trónu, vtedy princa Charlesa s princeznou Dajánou za rozvedené. Predstavitelia 130 štátov v ten istý deň v tom istom roku schválili v Štokholme medzinárodný plán boja proti detskej prostitúcii, detskej pornografii a obchodovaniu s deťmi. Bolo by dobre sa prizrieť bližšie, aké výsledky sa odvtedy dosiahli. No a v roku 1999 po 13,5 ročnej činnosti ju ukončil orbitálny komplex zvaný Mir. Takto by sme mohli mať za sebou prehliadku 20. storočia. To aktuálne si ešte mierne prebehneme po skladbe, ktorá nám pripomenie autorskú činnosť aj interpretačnú činnosť Janka Baláža. On si v kapele Elán zazaž tak veľa nezaspieval tých pesničiek, ale ako autor ich pripravil veľké množstvo čo sa týka jeho interpretácie prvou a hneď celkom výraznou je samozrejme Ulica z albumu Nie sme zlí z dvojky, na trojke to bola Nevera a postupne viac menej vždy po jednej e, sa mal možnosť prezentovať e, na ďalších projektoch. Samozrejme ešte Tuláci v podchodoch, spoločné dueto s Jožom Rážom na tom treťom albume, Valiace sa kamene na štvorke a Žaba na pramení na detektívke a postupne by sme takto mohli dôjsť až e, k titulu Čierny netvor, respektíve netvor z Čiernej hviezdy Q7A. To je práve album, ktorý budeme dnes oprašovať e, z úvodu 90. rokov, kde sa zišlo viacero úspešných pesničiek e, tejto formácie. Čo sa týka tých známejších, a zo strany Jana Baláža ponúknutých ako jeho príspevok. Ono sa to ťažko dá rozlíšiť, pretože e, vtedy si s Jožom Rážom e, rozhodli tieto pesničky autorsky zastrešiť spoločne, takže tak ako John Lennon a Paul McCartney, že ťažko bolo jasné, kto prišiel s ktorou e, melodickou linkou. Takže tu sa to tiež dá ťažko rozlíšiť. V každom prípade sestrička s kramárov Moje telo si so mnou robiť, čo chce Eh, respektíve Bosorka, to sú asi také tri najvýraznejšie pesnička, keďže Bosorku naspieval práve Jano Baláš, tak sa za ňou aj v tejto chvíli obzrieme. spievajúci sa Jano Baláš, spočiatku e, zakladajúci člen Modusu od 81. potom s Jožom Rážom a Vašom Patejdlom sa stal základným pilierom Elánu. 7 rokov mal, keď začal navštevovať ľudovú školu umenia, začal s husličkami, od 14 sa venuje gitare a zvláda to bravúrne, ale zahral by aj na trúbku alebo ventilový trombón. V 17 rokoch bol spoluzakladateľom Modusu a v 2014 pôsobenie v tejto formácii e, opäť obnovil, aj keď samozrejme už je to bez Janka Lehockého a to si mnohí hovoria, že Modus a Janko Lehocký nie, že to ako si nemôže fungovať, ono funguje to, no ale keď odstránite, respektíve nie je to o tom pilieri základnom, v tomto prípade teda všetko stálo, padalo na Jankovi Lehockom, tak ako si tam niečo proste chýba. To je ako keby Elham prišiel bez Jože Ráža, ono aj Jano Baláš s vašom patejdlom to skúšali istý čas, takto vo dvojici, ale pokiaľ tam nepríde ten najväčší king, tak to poslucháčom až tak e, veľmi nereže, doslova a do písmena. No, to, čo máme na Slovensku v podobe Elánu, to by malo byť v Českej republike v podobe Olympiku. Tak to aj preskočíme na ďalšiu kolajničku, keďže v ten istý deň, ako Jano Baláš, sa o dva roky skôr v Prahe narodil Petr Hejduk, ktorý bol svojho času bubeníkom v Olympiku, kde nastúpil v 71. roku po odchode Jeníka Pacáka, ktorý sa chcel venovať maľovaniu tak potom prešiel z kapely Golden Kids, kde bol tiež súčasťou tejto formácie a vydržal v Olympiku do roku 1985. 17. decembra kapela vystúpila v Lisej nad Labem, kde sa s fanúšikmi Petr Hejduk rozlúčil. Na ten post bol vypísaný potom konkurs. Petr Janda to chcel ešte rozšíriť o jednu gitaru, ale napokon to rozšírilo druhé klávesy takže sa to tam trošku pomenilo. No a cesta Petra Hejduka tá viedla potom do skupiny Balet a keďže je to v tomto roku o nedožitom 75. výročí, tak si Petra Hejduka pripomenieme v trošku takom širšom bloku, piatimi pesničkami a vrátime sa za tým jediným albumom, ktorý kapela Balet eh, svojho času ponúkla. To znamená, niekto budete mít rád. To je titul, ktorý mal svojich predskokanov samozrejme v podobe singlov. Tým najvýraznejším ešte pesnička točená s Ivetou Bartošovou. Nikto, e, e, samozrejme, hej pane, this jockey. E, tam potom na albume už spievala Blanka Šrúmová, ktorá potom nastúpila do tejto formácie a práve toto obdobie si my skôr budeme pripomínať. Hneď potom, čo si uzavrieme teda pohľad na udalosti aktuálneho termínu, aby sme to potom už nemiešali medzi pesničky v roku 2000 e, začneme. Mám ich tu koľkože 6 ešte takých, ktoré by mohli byť takými výraznejšími, aj keď samozrejme keby po historickom kalendári siahol niekto iný, tak by zrejme povyťahoval iné udalosti. V každom prípade pred tými 24 rokmi firma Nestle vyplatila 25 miliónov švajčiarských frankov ako odškodné organizáciám za profit, ktorý mala počas druhej svetovej vojny z nemeckých laboratórií. Boli to židovské organizácie v roku 2002, Slovenská republika a Ruská federácia. V Bratislave spečatili niečo, čo by dnes asi už nebolo také jednoduché. Spečatili zmenu do vtedajšieho spôsobu deblokácií ruského dlhu z tovarových na výraznejšie hotovostne deblokácie. Prišiel rok nasledujúci, bývalý vlastník New Yorkských dvojčiek zverejnil prepisy telefonických a radiových rozhovorov vedených e, po 11. septembri 2001. Bratislava v roku 2008 zažila poprvýkrát premiéru opery pod holým nebom. Na zadnom nádvorí Bratislavského hradu uviedli Verdiho dielo Nabuko s medzinárodným obsadením. V roku 2009 eh, vtedajší prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič odvolal z funkcie ministra životného prostredia nominanta Slovenskej národnej strany Viliama Turského. Národniari zároveň prišli o celý rezort, ktorý im patril na základe koaličnej zmluvy na návrh premiéra vtedajšieho, ale v podstate aj dnešného Roberta Fica poveril prezident dočasným riadením rezortu vtedejšieho podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča. Dnes tá vedomostná spoločnosť pokrivkáva. V roku 2012 to uzavrieme v rámci mestských osláv, vtedy 68. výročia Slovenského národného povstania v Bratislave premenovali Nový most na most Slovenského národného povstania. Ani si to mnohí možno dodnes veľmi nevšimli. Takže toľko udalostí spájane s 28. augustovým dňom. No a teraz muzikant, ktorý je spojený s tým 24. Petr Hejduk, skupina Balet a náš návrat za albumom Nikto budete mít rád. Titulná pesnička vyšla aj v singlovej verzii. My budeme počúvať teraz tú albumovú aj s Jindrom Malíkom a Blankou Šrúmovou. dosť aj tých, ktorým takáto muzika nerobila problém. Pri počúvaní zameriame svoju pozornosť predovšetkým teda v úvode na samotného Petra Hejduka, pražského rodáka, bol neskôr tým českým bubeníkom a aj zdravotníkom ku koncu života, známy pôsobením nielen v Olympiku, ale aj v tomto balete, vyštudoval konzervatórium v Prahe, do roku 1970 hral v kapele Golden Kids ktorá bola mm, rozpustená po tom, čo Marta Kubišová obdržala zákaz e, verejného vystupovania. Petr Janda mu ponúkol miesto v skupine Olympik na miesto odchádzajúceho Jeníka Pacáka a vydržal tam teda tých 15 rokov a na niektorých pesničkách sa podielal aj autorský. Spomínaný bol ten odchod 17. decembra 1985. To už mal Petr Hejduk za sebou nahrávanie úspešnej singlovky Hej pane Disjockey, ktorá bola z úplne inej galaxie než muzika Olympiku a toto bolo tiež niečo, čo asi zrejme logicky muselo nasledovať ten odchod, keď ho ohlásil, tak fanúšikovia boli prekvapení, ale nie ľudia, ktorí videli do všetkého. Petr Hejduk sa len veľmi ťažko autorsky presadzoval popri Petrovi Jandovi a treba povedať ešte jednu dôležitú vec, aj ten skladateľský rukopis bol predsa len iný, zatiaľ čo Petr Hejduk e, skladal pesničky viac pri klavíri, Petr Janda samozrejme s gitarkou a toto bolo tiež ľahko rozpoznateľné. Ani povahou nebol rockerom za zašták, no a um, takto tento klasicky vzdelaný hudobník schopný sprevádzať prakticky kohokoľvek, hrať aj v symfonických telesách, si teda išiel inou cestou. Prizval k tomuto projektu Jindru Malíka, to je rodák z Liberca, spevák, známy predovšetkým svojim pôsobením v skupine Fešáci, ale mal skúsenosti aj s Jojo Bandom, e, nejaké to dueto s Lenkou Filipovou, spolupracoval s Miškom Tučným, Ondřejom Hejmom a ďalšími interpretmi. No a čo sa týka Ivety Bartošovej, vieme, že to bola len krátka zastávka, e, taká tá prvá po odchode Petra Sepejšího, potom ju dostal pod svoje ochranné krídla Franta Janeček s Michalom Davidom a vznikli úspešné nahrávky typu Léto alebo Radovánky, no a neskôr zakotvila e, nielen teda v blízkosti producenta e, Ladislava Štajdla, ako to tam prebiehalo, tak viac menej nám je jasné. No a prišla teda Blanka Šrúmová, ktorá je ročníkom 1965, čiže o 10 rokov mladšia od e, Jindru Malíka. No a ako speváčka, skladateľka, textárka, hráčka aj na klávesi, aj na gitaru sa mala možnosť zviditeľniť tiež, e, hlavne teda po tom, čo sa stala súčasťou skupiny Tichá dohoda, ale to nasledovalo až po tom, čo mala za sebou účinkovanie v skupine Balet, kde si tiež samozrejme zaspievala dôkazový materiál toho všetkého to by mohla byť pesnička, ktorá tiež vznikala v spolupráci so Zdenkom Rytířom, ktorý kapelu Balet spolu s Jiřím Oulíkom po tej textárskej stránke najviac podporovali na tomto albume, ktorý sa točil v októbri 1987 je ako ďalší dôkazový materiál aj titul s názvom Zákon schválnosti. music. Funguje to stále, nie je to len niečo z 80 rokov. My sa dostaneme samozrejme k ďalšej nahrávke z tohto obdobia. Treba si ešte povedať to, že balet, ktorý bol založený v 85. roku, e, vydržal do toho 90. zhruba 4. E, ono sa to menilo, hlavne teda po tej stránke e, muzikantskej ten prvý single, veľmi úspešný, hej pane Jockey, ale v podstate jeden z mála, tam tuším Iveta naspievala tri pesničky a potom už bola jej účasť v tomto projekte minulosťou, prešla k tým spomínaným krokom Františka Janečka, takže nastúpila Blanka Šrumová, e, ktorá doplnila Indru Malíka, Petra Hejduka po tej speváckej stránke, ale ani ona nebola tou definitívne poslednou speváčkou. Ešte po nej sa tam objavila Marcela Štveráková, No a v čase, e, keď e, tam došlo k tej fluktuácii muzikantov, tak e, napokon sa rozhodol Petr Hejduk ukončiť tú činnosť, lebo už bol unavený aj s tým zháňaním jednotlivých členov a zase nacvičovaním celého repertoáru, tak sa rozhodol teda muziku zavesiť na klinec a nechal sa zamestnať ako vodič záchrannej služby a tým sa v podstate aj kapitola s názvom Balet definitívne uzavrela. Začal sa naplno venovať svojej novej práci, ktorá ho úplne pohltila. Napokon medicína ho vždy fascinovala, v mladosti o nej uvažoval, takže v roku 1993 zmaturoval na strednej zdravotníckej škole a následne začal študovať aj nadstavbu špecializoval sa na anesteziológiu. Po absolvovaní mal byť bakalárom, ale táto životná cesta už bola potom uzavretá v máji roku 1995, čiže v roku, keď by toto štúdium aj bol ukončil. No, tak jeho príbeh e, sa tým pádom uzavrela. Jasné, že skupina Balet už potom sa mala možnosť objaviť na hudobných nosičoch iba vďaka vydavateľstvu e, Suprafon, ktoré sa k tomuto albumu priebežne vracalo. V roku 2022 ponúklo aj digitálnu verziu poprvýkrát celého projektu. No a nechybala tam ani spolupráca s textárom Michalom Horáčkom, ktorý toho pre kapelu veľa nenapísal. On sa samozrejme točil okolo Petra Habku a e, jeho spriaznených interpretov. No a v tomto prípade teda ponúkol tiež skladbičku a tou bola nahrávka v závratných krajinách lásky. spomínaný aj ten odchod e, Petra Hejduka v 95. Tak to samozrejme neuniklo ani Petrovi Jandovi, aj keď sa teda tie cesty nerozišli v dvakrát ideálnom stave, e, tak e, Olympik mu venoval práve aj, aj Suprafon, samozrejme, album, ktorý bol o pesničkách vznikajúcich práve v čase, keď bol súčasťou tejto formácie a vyšli práve pod hlavičkou Olympiku ako bonus tam bola vtedy doplnená pesnička džínová láska. No a e, toto sa potom objavilo aj čo sa týka podpory práve tejto muziky na trhu, takže môže byť, že niektorí sa aj k tejto výberovke mali možnosť neskôr dopracovať, ale vľaďme sa k Michalovi Horáčkovi, ten mal v čase vzniku týchto pesničiek 36 rokov, dnes už teda je to pán, ktorý má 72 po maturite v roku 1970 bol prijatý na Fakultu sociálnych vied a publicistiky Univerzity Karlovej, eh, ktorá je neskôr, alebo v súčasnosti by mala byť vedená ako Fakulta sociálnych vied. A odtiaľ, teda na zásah štátnej bezpečnosti, bol vylúčený potom, čo sfalšoval Ehm, niečo ako doporučenie fakultného výboru Socialistického zväzu mládeže k žiazdosti o výjazdnú doložku do Spojených štátov. No a v 70. rokoch sa potom živil ako plavčík, umýval e, riady na čierno, bol skladníkom, neskôr domácim robotníkom výrobného podniku Zväzu invalidov no a potom sa súčasne venoval aj e, typovaniu, predovšetkým teda na dostihoch vo Veľkej Chuchli, pričom záujem o dostihy a štúdium chovu anglického plnokrvníka. Toto ho v polovičke 70. rokov priviedlo aj k písaniu pre zahraničné publikácie. Stal sa korešpondentom dostihových časopisov vo Veľkej Británii, v Austrálii a Spojených štátoch. Ocenenie, novinársku cenu to tomu v 82. pomohlo aj k štipendiu na jednej z inštitúcií, ktorú potom absolvoval v roku 1984. No. A začal sa venovať písaniu textov. Jeden z prvých písal dokonca pre Miška Tučného. Je to zvláštní, by mala byť pesnička, no a neskôr sa dostal do blízkosti práve Petra Habku, s ktorým toho dali dohromady najviac, album v penziónu Sviet môže byť, že mnohým netreba nejak extra predstavovať. No a približne v tom istom období vznikali pesničky, ktoré sa potom dostali aj do rúk Petra Hejduka, aby sa objavili práve na albume s názvom Niekto budete mi rád. Dve skladby sú takto otextované Michalom Horáčkom a jedna z nich je za nami, tá druhá tu si vypočujeme práve v tejto chvíli. Dostala názov Záletná. Záletná. tebe zdá se láká to bloumání, často říkáš ráda tě mám a já se jen tam, proč nejde to bez haní. Na mě zkrátka různě to zkoušíš, kdo však lásko lépe než já tě znám, kdo se trápí z nápadů tvých, do líp než já ví, jak strašně si zám. zaznieva. Už sme sa pristavili pri Michalovi Horáčkovi v pozícii textára. Samozrejme základ, ten je o Zdenkovi Rytířovi. 11. apríla uplynulo 80 rokov od narodenia v tábore. Bol textárom, aj skladateľom, bol muzikantom, spieval, zahral si ako herec a bol aj moderátorom stal sa jednou z popredných osobností nielen teda country music, ale všeobecne populárnej muziky. Po tej textárskej stránke určite jeden z najvýraznejších, ktorý sa zaradil popri, ja neviem, Zdenkovi Borovcovi, Pavlovi Vrbovi, aj Michalovi Horáčkovi medzi tých najvýraznejších, samozrejme takto by som mohol pokračovať, lebo tých mien, ktoré by si zaslúžili byť na zozname je veľké množstvo, ale Zdenek Rytíř je naozaj výnimočná postava po tejto stránke, lebo čo text, tak to pomaličky naozaj výrazná skladba, či už to bolo písané pre Vaška Helenu Vondráčkovú, Petra Spáleného, Michala Tučného, Lenku Filipovú, Hanu Zagorovú, Olympik, Karla Gota a tak ďalej a tak ďalej, tam by sme sa nezastavili tiež. No už je to iba o spomienkach od oktobra 2013, niečo popísal teda aj pre skupinu Balet. To ďalšou postavou rovesník Petra Hejduka, Jiří Oulík, inak právnik, aj humorista. Tie pesničkové texty písal tiež aj pre Olympic, tam by sme našli single, inak naspívané aj Petrom Hejdukom. Jdou deti, jdou, alebo máš ráda dešť. Bolo tam aj létání, hrál, alebo e, maratón. No a písal aj pre Michala Prokopa, aj do filmov a seriálov pre deti, stal sa autorom niekoľkých e, právnických príručiek a básnických zbierok v jednej z najčerstvejších, e, z ktorej pochádzajú mm, texty e, básničky, reflektoval e, dobu minulú, aj súčasnú, aj dokonca už pozeral aj do budúcnosti. Dostalo to názvou z Legrace, takže tá je z roku 2009. Môže byť, že by sme tam našli veľa aktuálnych záležitostí. Čo sa týka ale záverečnej skladby, ktorá bude práve z pera Jiřího Oulíka, aby sme si aj takúto nahrávku pripomenuli, lebo jeho pesničky tu zatiaľ absentovali, tak rozlúčka s albumom nazvaným Niekto budete mít ráda, zároveň teda aj posledná spomienka na Petra Hejduka, tak tá dostala názov Nezačínej s láskou. Nezačínej s láskou mieste. V nej je to tak ako v umení, nesmie sa čítať to, čo o nej povedali druhý. Každý by si mal prežiť to svoje sám. No, my tu máme hlavne lásku k pesničkovej tvorbe na prvom mieste, ale budeme sa obzerať aj inými smermi, napríklad do roku 1998 už o chvíľočku, pretože na nás čakajú traja zástupcovia tohto obdobia ktoré bolo samozrejme aj o novorodencoch. Vašty Cunninghamová, americká atlétka, tá sa narodila 18. E, januára v Las Vegas. Jej najväčším úspechom je titul halovej majsterky sveta z roku 2006. V skoku do výšky to bolo. Tak po tejto stránke sa zviditeľňovala Raimundo Hamšík, to je mladší bratranec e, Mareka Hamšíka, slovenský futbalový obranca. Alexander Nilander, zase ako švédsky hokejový útočník sa zviditeľnil a na jeho konte striebro, hlavne z 18. Toto mal možnosť aj do 20 rokov byť e, na druhom mieste ako súčasť švédskej reprezentácie. Julia Lipnická, ruská krasokorčuliarka, olimpijská víťazka spred desiatich rokov v tímovej súťaži. Zlato brala aj z majstrovstiev Európy kde medzi ženami uspela v tom 2014. Kariéru uzavrela v 2017. S tým, že teda trpí anorexiou, takže bol tam problém po tejto stránke. Patricia Janečková, operná speváčka slovenského pôvodu, tak e, to bola e, tiež výrazná postava, žiaľ, jej životný príbeh je už uzavretý. Minulý rok zomrela v Ostrave, Eh, Show Mendes, eh, kanadský spevák, ten je narodený 8. augusta 1998 v Toronte v Kanade a v roku 2012 začal získavať úspech eh, po nahrávaní viacerých cover verzií na svojom účte no a nasledujúci rok, keď si ho potom všimol manažer, tak získal nahrávaciu zmluvu a takto sa dostal do popredia. No a na jeho YouTube kanály E, sa zišlo už nejakých 28,5 milióna odberateľov, takže to nebude len tak e, na nejakú tancovačku malú. Posledné meno z tých novorodencov také výraznejšie a toto si myslím, že hlavne tí, ktorí sledujú športové dianie a futbalové predovšetkým, tak nemohli si nevšimnúť Kiliena Mbappého. Ten sa narodil 20. decembra 1998 v Paríži No a aktuálne teda jeden z najvýraznejších futbalistov majster sveta z 2018. O 4 roky neskôr to stačilo len v úvodzovkách na striebro, ale vo finále ho opäť bolo plné ihrisko. Napokon proti Argentíne, tam tuším stredu všetky góly, ale nestačilo to. Takže takto to môže vyzerať s novorodencami, ako to vyzerá s muzikou. Budeme si pripomínať tri skladby z tohto obdobia. Začneme nahrávkou, ktorá bola ešte z obdobia, keď sestra s bratom mali spoločnú reč a aj e, pesničku, čiže Helena Vondráčková a Jiří Vondráček. E, textom to doplnila Helenina Švagrina, Hanna Sorosová. Na klávesi si zahral Lašo Patejdl. Napokon ono to vznikalo na vtedajšiu novinku Nevzdám se hviezdám Heleny Vondráčkovej, kde Vašo aj ako autor hudby mal možnosť e, figurovať e, pri niekoľkých pesničkách, hlavne tam, kde si ty, je taký výrazný popevok, ale ten teraz necháme bokom, pretože sa pristavíme pri letom zaváňajúcom titule. To sa to pekne rozbieha, čaká na nás Copacabana, aspoň v pesničke sa po nej prejdeme. môžu aj po rokoch byť aktuálne, ale v tomto prípade tá spomínaná spolupráca asi to pôjde iba veľmi ťažko obnoviť. To, čo už bolo minulosťou, v 98. bolo aj pôsobenie vo funkcii prezidenta slovenského v prípade Michala Kováča, skončilo sa mu funkčné obdobie 2. marca vo Viedni na druhý deň uniesli Natašu Kampušovu, no uniesli, uniesol Dostala sa na slobodu až po 8 eh, rokoch, plus ešte nejaký ten mesiac. Strávené to bolo v Kopke na severe Rakúska. Ten príbeh mnohým výrazne teda pretočil tzv. panenky, v Českej republike to tak zvyknú nazývať. Eh, eh, olympijské hry v Nagáne, tak v Českej republike dodnes radi spomínajú, hlavne na turnaj storočia hokejový, ktorý sa podarilo českému týmu vyhrať. Slovenský sa nedostali cez kvalifikáciu, ktorá bola no, dá sa povedať, že aj po rokoch dosť neférová, hlavne vďaka tomu, že tam viacerí hokejisti pricestovali a videli iba e, hrať základnú zostavu, lebo ešte nemohli nastúpiť, takže sa napokon slovenský tým cestu kvalifikáciu nedostal a to sme mali naozaj veľmi silné zloženie pripravené nastúpiť do hlavného turnaja, kam už teda cesta bola potom znemožnená. Čo sa týka filmových titulov, tak e, môže byť, že asi najvýraznejšie sa vybavia spomienky na toto obdobie cez napríklad Armagedon, doktora Dulitla, Godzilla, bol tam Leují král číslo 2, e, Srdcová sedma, utopenec na úteku, zachránte vojaka Ryana, zamilovaný Shakespeare, život chrobáka, to sú tie svetové tituly z takých tých domácich, hlavne teda české, pasti, pasti, pastičky, e, co chytneš v žite, čas dluhů, šmankote babičko čaruj, e, lazebník sibirský a jezerní královna, tak to je len výber z toho, čo vtedy bolo dokončené. Pokiaľ ide o muziku, tá nasledujúca tá bude zo slovenskej strany už, inak mimochodom teda ani tá, ktorá nám doznela, nebola vyložene len českou, lebo ešte aj gitárky tam mal na starosti Juraj Burian, len vokalisti boli z tejto strany, teda z tej druhej strany rieky Morava, hlavne teda mamina Lída Nopová s dcerou Lindou Finkovou, Mm, Atina Langoška a Marek Burza. To teda mali možnosť doplňať ešte, ale my sa teraz pozrieme na projekt eh, s názvom Čupakabras, s ktorým v 98. roku prišla skupina OBD, orchester Bronislava Dobrotu, eh, ktorý eh, mal možnosť ponúknuť 11 pesničiek, táto formácia, ktorá s Romanom Galvánkom sa mala možnosť zviditeľniť v predchádzajúcom období, hlavne e, vďaka pesničke Komáre, tak pripravila celkom zaujímavý produkt a pozvala si hostí. Tak na basu bude hrať Ixo z kapely Hex, e, je tam aj samotný Bronislav Dobrota, pokiaľ ide ale o spevácké party, tak tých sa okrem Romana Galvánka zhostili aj Janko Lehocký a Pavol Hamel, takýto duet alebo triet by sa to skôr <laughs> dalo povedať pesnička, ktorú spoločne naspievali a získala si aj celkom výraznú pozornosť sa nám hodí celkom do toho dnešného dňa samozrejme myslíme teraz na premiéru lebo tu máme slnečný deň a budeme ho mať aj v pesničke deň. Nebolo to vždy len o takýchto momentoch. Mnohí vedia, hlavne v súvislosti s povodňami, ako to vyzeralo v obciach Renčišov, Úzovské Pekľany a Jarovnice v okrese Sabinov. Takmer 60 obetí v júli tohto roku. Možno veselší boli po parlamentných voľbách viacerí, keď v dôsledku porážky hnutia za demokratické Slovensko rezignoval Vladimír Mečiar na poslanecký mandát, ale že by sme teraz zažívali krajšie momenty, to sa tiež nedá zase povedať. Spustenie celosvedového vyhľadávača Google neskôr sa stal najnavštevovanejšou stránkou na internete, to sa spája so 4. septembrom roku 1998, aj ten Windows 98 americkej firmy Microsoft ktorá ho uviedla na trh ako operačný systém, tak to je tiež niečo, čo sa s týmto obdobím spája, no a potom nastúpil na post premiéra Mikuláš Dzurinda a už sme začali budovať rajskú záhradu, ale ani jablka, ani <laughs> záhrada ako si nie sú na dosah. Čo sa dalo, to sa rozpredalo a čo zostalo, tak no, asi netreba ani veľmi komentovať. Kto nás vtedy opúšťal, ten 98. rok bol aj o stratách. Sonny Bono, americký spevák Falco, rakúsky zase pre zmenu, zomrel aj Jozef Kroner, Dušan Pašek, hokejista, Miroslav Zounar, český herec, známy ako predseda jednotného zemnedelského družstva v trilógii eh, Slunce Seno, Predovšetkým teda môže byť, že tam sa asi najviac e, zviditeľnil. Paul McCartney prišiel o manželku Lindu, Frank Sinatra, opustil nás tiež Karel Augusta, český herec, e, ďalej to bol Gustav Nezval, rovnako z Českej republiky, tá herecká legenda, Florence Griffithová Joinerová, to bola americká atletka, Karol Ježík, slovenský novinár, ako by dnes nakladal s informáciami, ale vyzeralo to, že pôjde inou cestou ako tí aktuálni, eh, ktorí sa točia aj okolo jeho denníka. No a Jean-Marie, francúzsky herec, tak to je tiež legenda. Tam sa to uzavrelo a to bol 8. novembrový deň. My to uzavrieme tiež, čo sa týka pesničiek, návratom za skladbou, ktorá už od toho 49. roku keď vznikla a napísali ju Eddie Miller a Robert Jont, tak e, zaznamenala množstvo, množstvo cover verzií a môže byť, že jednou z takých tých najúspešnejších e, celosvetových bola tá, ktorú ponúkol Engelbert Humperdinck. Titul Release Me sa stal jednou z najvýraznejších skladieb 20. storočia my si vypočujeme českú verziu v roku 1998 s ňou prišla na albume s názvom Hviezdy ako hviezdy Lucie Bílá, ktorá ponúkla album cover verzií vypomáhali hlavne Ondřej Soukup a ako textárka Gabina Osvaldová v podstate sa nejak veľmi nezmenil tento tým vďaka aj predchádzajúcim produktom, eh, ktoré spoločne dávali dohromady. Napokon zaznamenané to, zaznamenané to bolo už aj na albume Mizariel no a potom aj na tých ďalších, ale e, Hviezdy ako hviezdy to bola predsa len trošku iná káva a chutilo to a chutila aj česká verzia skladby Release Me, ktorá mala aj veľmi vtipnú klipovú verziu. Môže byť, že sa mnohí k nej veľmi radi vracajú. Ešte aj dnes my si samozrejme vypočujeme len zvuk a v každom prípade trouba bude práve tou nasledujúcou pesničkou. ты при chcete s nami dopiť túto šálku kávy až do záveru. Ešte tu máme poslednú polhodinku. Skôr ako sa rozlúčime s pesničkou, ešte si možno povedať to, že Eddie Miller najskôr tvrdil, že pesničku napísal sám v 46., ale potom o 3 roky neskôr vyšlo najavo, že to teda bolo s Robertom Jontom a keďže v tom čase spolupracovali ešte aj s Debom Williamsom, no tak e, to dávali po von skladbu troch autorov, takže aj takéto bývajú niekedy cesty na svetlo sveta. No a my ešte budeme spomínať na iné nahrávky, pretože tá záverečná polhodinka bude patriť tvorbe čoskoro jubilujúceho e, Zdeňka Bartáka, ktorý si v posledný augustový deň pripomenie 70 hudobný skladateľ a producent, pražský rodák a keďže sa ako autor mal možnosť e, zviditeľniť celkom slušne, hlavne hudba filmová mu priniesla takéto najväčšie uznanie, najväčšiu slávu, tak e, je tu celkom dosť pesničiek, ktoré písal predovšetkým teda v spolupráci s Michalom Davidom alebo Dušanom Hlaváčkom. Ale sú tam aj iní interpreti, tak si aspoň z časti prejdeme, teda takú tú základnú zostavu nahrávok, Napokon tá, ktorá to otvorí, tak za toto dostali spolu s interpretom tiež zlatú, respektíve platinovú platňu vydavateľstva Suprafon za tú e, zlatú za 500 tisíc a platinovú za milión predaných e, nosičov s nahrávkou a asi bude jasné už pri prvých tónoch, že aký vietor nám tu zafúka na chvíľočku. Len netreba zabúdať samozrejme ani na ten dnešný kalendár, ktorý nám ukrýva tiež celkom zaujímavé mená. 28. augustový deň bol svojho času narodený novým aj pre rodáka z Frankfurtu nad Mohanom menom Johann Wolfgang von Goethe, ktorý sa stal básnikom, prozaikom, dramatikom, bol aj prírodovedcom a filozofom, autorom slávneho to básnického diela Faust, ale aj román Utrpenie mladého Wertera by mohol byť dostatočne známy. No a potom z tých vzdialenejších ročníkov je tu ešte Elizabeth N. Setonová, americká učiteľka, duchovná vodkynia, inak zakladateľka rádu sestier svätého Jozefa, ktorú ako prvú američanku svojho času vyhlásili za svetu. Také jubileum, rok 1774 keď sa narodila. No a v roku 1895 prišiel na svet český spisovateľ Václav Kaplický. Ten sa stal autorom známeho a aj sfilmovaného románu Kladivo na čarodejnice. Otakar Vávra bol režisérom. Je to titul, ktorý je dobré si pozrieť, aj keď nemusí byť každému pochutí práve ten obsah, ale ono to je dosť často aj o tom, že si tam všimnete prvky, ktoré by mnohí radi zaviedli aj do súčasnosti. A viedli by ich radi bez prestávky, takzvané non-stop a práve pesničkou non-stop otvoríme ten záverečný blok nahrávok. produkt s názvom Vítr v kapse. Zvyčajne e, v tom čase taký bežný film dokázali filmári natočiť za nejakých 6 miliónov korún československých. Tu si vystačili údajne len s polovičnou čiastkou plus mínus. Predal sa aj do 15 krajín, nie ale do kín, len do televízie a Eh, aj bez reklám naberal počty divákov v čase, keď bol horúcou novinkou. Takmer 2 milióny sa prišli pozrieť na Ondřeja Bystric- Bystrického, ktorého stvárnil Lukáš eh, Vaculík a Cyrila Čecha, to bol Sagwan Tofi, eh, ktorí sa objavili spolu v tomto filmovom titule. Sagwan dostal údajne 3500 korún ako honorár a kúpil si za to korčule v Nemecku. Takže aj takéto eh, zaujímavosti sa po rokoch objavili. No a ehm, určite aj ďalšie výkony, ktoré tam boli zaznamenané, či už Ivana Androlová alebo Jiřívala, eh, Karel Vochoč, Karolina Slunečková aj Karel Augusta, ktorý tam nemotorne oblieval <laughs> na toalete jedného zo svojich kolegov a dostal potom pár eh, takých výchovných tak e, zostali nezabudnutelní z tohto filmového produktu. No a pesnička, samozrejme muzika Zdenka Bartáka, ktorá to doplňala čerstvého jubilanta. Tá nám pripomenula prácu tohto druhu. My si ešte pripomenieme aj iné nahrávky. Kým sa dopracujeme, poďme si povedať niečo práve o tomto pánovi. E, ktorý hru na klavír študoval na ľudovej škole umenia, neskôr na štátnom konzervatóriu, e, kde študoval aj ako hlavný odbor skladateľskú činnosť a zároveň teda aj ten klavír a hru na tubu. Verejne začal vystupovať v orchestri svojho otca, ktorým bol kapelník zdeněk Barták starší, ročník 1928 No a tento orchester patril s vtedajším orchestrom Karla Vlacha a rozhlasovým Big Bandom, ktorý viedol Gustav Brom medzi popredné domáce tanečné telesá. Počas štúdií Zdeněk Barták mladší najskôr pôsobil v hudobnej rokovej zostave Pavla Sedláčka z vlastného hudobného zoskupenia alebo s vlastným potom zaisťoval hudobný sprievod pre divadelné predstavenia herca Jiřího Hrzána no a tým postupne e, viac inklinoval aj k popovej muzike a v prvej polovičke 80 rokov potom táto formácia sprevádzala aj e, Jiřího Štedroňa a potom došla aj na tú spoluprácu s kapelou Kroky Františka Janečka. Ale než sa ešte k tomu dostaneme, tak to bola aj e, pesnička zo 70 rokov, ktorú Zdeněk Barták ako autor pripravil pre Hanku Zagorovú, tentoraz už ale nie je textárom Boris Janíček, alias teda Eduard Pergner, pod týmto menom oficiálne zaznamenaný, umelecké bolo ten Boris Janíček, ale tu bola e, textárska práca Jaroslava Machka zaznamenaná no a Hanna Zagorová s orchestrom Karla Wagnera v 75. teda natočila pesničku s názvom Kamarát. Kamarát koncertov mali samozrejme aj dnešní noví oslávenci. Keď si prejdeme takú základnú pasáž, než nám zaznie ďalšia z pesničiek. Máša Haľamová, ročník 1908, to bola slovenská poetka, aj zaslúžila aj národná umelkyňa, národnou sa stala v roku 1983 so svojou tvorbou sa zapísala do dejín slovenskej literatúry ako jedna z najvýznamnejších predstaviteľiek slovenskej poézie 20. storočia. Dielo bolo preložené do deviatich jazykov cudzích. Zomrela v Bratislave v júli 1995. V roku 1918 sa v Příbrami narodil český výtvarník, animátor a režisér Václav Bedřich počas eh, druhej svetovej vojny nemohol študovať, tak pracoval vo filmových ateliéroch a stal sa popredným animátorom a neskôr prešiel do štúdia Bratři v triku, animoval pre Jiřího Trnku, režiroval aj prvú večerníčkovú sériu o televizním strašidílku a aj známu to znelku, ktorá je dodnes najstaršou, stále používanou televíznou zvučkou všeobecne, to je ten chlapec Dobrý večer, ktorý zdraví a rozhadzuje tam tie papiere a podobne. Inak natočil celkovo 358 animovaných filmov, ktoré mnohé patria medzi klasiku tvorby pre deti, či už je to Maxi Pesfík alebo Bob a Bobek. Václav Bedřich zomrel v marci 2009 Ruský spisovateľ Arkadij Natanovič Strugacký, ročník 1925, spolu s bratom Borisom napísali napríklad román Piknik pri ceste, ktorý potom pod názvom Stalker sfilmoval legendárny ruský režisér Andrej Tarkovský. Arkadij Strugacký zomrel v oktobri 2091. Vieroslav Matušík, rodák z Ostravy, bol slovenským hudobným skladateľom, dirigentom, fagotistom, aj keď sa narodil teda v metropoli, metropole Severnej Moravy. Jeho zlatá bratislavská líra z roku 1966 za pesničku Mám rozprávkový dom, ktorú spieval Karel Gott, je dostatočne známou. Jaroslav Matušik zomrel v januári 1995. Milan Kňažko bude jubilantom na budúci rok v tento deň. Dnes je to 79. výročie narodenia rodáka z Horných Plachtiniec. Bol hlavne hercom, ale aj tá jeho politická kariéra je nám dostatočne známa. Peter Kalmus, e, narodený v Piešťanoch v roku 1953, zaradil sa k najznámejším slovenským autodidaktom politikom. Jozef ten má jubileum dnes, 70. narodeniny. Prišiel na svet v Šuranoch, stal sa futbalistom aj trénerom, hlavne s Interom Bratislava si ho možno spájať najviac, bol hráčom tohto klubu nejakých tých 13 sezón, ono to prerušila jedna, keď hral za Duklu Praha, to bola tá vojenčina. Profesionálnu hráčskú kariéru ukončil v roku 1985, to už bol viac menej v Rakúsku. V československom reprezentačnom drese odohral 52 stretnutí, zahral si na majstrovstvách sveta v Španielsku v 82. a získal aj bronz z majstrovstiev Európy o dva roky skôr. Pokiaľ ide o e, Satoshiho Tajiriho, ročník 1965, to je japonský dizajner videohier, asi Pokémon je taký najvýraznejší zo sveta športu sú tu ešte dve mená. Jan Svorada, cyklista slovenského pôvodu, ale neskôr reprezentoval Českú republiku. Takže ročník 1968, rodák z Trenčína a Anastázia Kuzminová, tá má dnes 40. narodeniny, rodáčka z Ťumenu, slovenská biatlonistka ruského pôvodu, že pre Slovensko získala viaceré medaile aj na zimných olympijských hrách. To je asi dostatočne jasná vec. Takže to by mohli byť tí základní oslávenci, ešte aj na ten hudobný kalendár si trošku posvietime, ale po pesničke teraz je už pripravená Barbara a s ňou aj um, ehm, Jiří Štedroň samozrejme. V septembri 1982 v spolupráci práve so Zdeňkom Bartákom dali dohromady jednu z tých troch úspešných pesničiek, ktorú Jiří Štedroň naspieval. Ruky mají za prvé být blond a tváří andělských. Mají v rytmu trilků starých rond nás hýčkat v náručích barbarostů. Nechoď blíž barbarosem, nepatří Dívky mají za druhé mít šarm a vládnout noblesou. Ne Barbaro z nás nebude pár, kde dívky snů mých jsou Barbarostů. Nechoď blíž Barbaro sem, nepatří

dneska není číslo do reví, co má mít rychlý spát. Dívka, kterou jednou objevím, to doufám bude znát. Barbaro, svůj, nechoď blíž, Barbaro, sem. Nepad Snáď iba žiar v tejto chvíli cítime, žiadny mráz. No v auguste tohto roku <laughs> si ho ani veľa toho mrázu neužijeme, možno v inej podobe. No, ale aby sme veľmi neodbiehali, ešte tu mám nejaké to meno. Kim Appleby, ročník 1961, anglická speváčka, textárka, herečka, pred začiatkom solovej kariéry tvorila polovičku e, tandemu s mladšou sestrou Melanie, bo hovorili si Mel a Kim, Mel zomrela na rakovinu. Hocino Jamajčan, mamina Angličanka. O 4 roky mladšou je Shania Twain, kanadská speváčka, narodená ako Eileen Regina Edwardsová. Stala sa hviezdou či už country alebo popovej muziky, predovšetkým teda za veľkou mlákou. Jej album z roku 1996 sa zaradil medzi najpredávanejšie, čo sa týka solových speváčok. A umiestňuje sa aj v anketách, e, ktoré sa točia okolo ženskej krásy. A nie sa čomu diviť, stačí si vyhľadať nejaký ten obrázok a s týmto sa nedá nesúhlasiť. No, ako to spievalo Zdeňkovi Bartákovi, lebo tak ako autor naozaj napísal viaceré úspešné pesničky, aj tie filmové, hlavne teda k, te, k titulom režisera Jaroslava Soukupa. Bola tam Drsná planina, Láska z pasáže, Piesti tmne, Disko príbieh, e, Divoká srdce, Kamarát do dešte, Svadba upíru, Byl jednou jeden polda, neskôr aj seriály z Divočela zemne, Hotel Herbich a podobne. No tak si poďme vypočuť e, jeho spevácké umenie spred 40 rokov, to bol teda e, na úplne, v úplne inom bode svojej životnej cesty, a Jaroslav Machek mu otextoval pesničku, ktorú naspieval sám. Láska eh, chodí po špičkách, tak nenápadne, potichu našlapujte a skúste si to vychutnať. všechna slovíčka. Přisedni si blíž, možná lásku uslyšíš. Láska totiž chodí po špičkách. poslechnout. Nepouštěj mi žádný LPčka. Těch už bylo dost a teď přijde tichý host. To láska totiž chodí po stačí být ticha a nikam nepospíchat. Buď klidná, to stačí, ať láska môže. tiež našľapovali v blízkosti Zdenka Bartáka. Dáme si ešte rozlúčkovú pesničku, ktorá bude o spolupráci práve s Dušanom Hlaváčkom, lebo kto by nezaznamenal v 80 rokoch minimálne trojlistok úspešných skladieb, e, ktoré sa objavili pod názvami Návštevné hodiny, Fotku mi daj alebo Zalúbený, spolupráca aj s Pavlom Jursom ako textárom tak e, to je tiež niečo, čo sa dá pripísať na konto Zdeňka Bartaka. Samozrejme, dalo by sa ešte povyťahovať toho viac aj z iných svetových strán, ale už ten priestor nebude. Pred e, bodkou, ktorá bude v rámci dnešnej petrolejky ponúknutá, ešte zoznam niekoľkých odchádzajúcich výraznejších postav, osobností Bohuslavu Martinu, to bol český hudobný skladateľ, ktorý zomrel 28. augusta 1959 vo Švajčiarsku. Ehm, ďalšou postavou Pavol Gábor, slovenský operný spevák, rodák z Varína, ktorý e, bol od roku 1960 od januára po december 95 členom Slovenského národného divadla. Zomrel v Bratislave v roku 2003. Mirel Darková, francúzska herečka, ročník 1938, a nás opustila pred 7 rokmi, rovnako ako rodák zo Slanice, slovenský herec a detský zabávač Jozef Nožák. V 80 rokoch eh, minulého storočia pôsobil ako redaktor hlavnej redakcie vzdelávacích programov v Bratislavskom štúdiu, vtedy ešte Československej televízie. Spolupodielal sa na úspešnej výchovno-vzdelávackej detskej relácii Detektív Karol, ale v 90. rokoch sa stal známym hlavne pod pseudonymom Meister N. V detskej relácii Crn Crn vystupoval ako zabávač, no a hravou formou realizoval rôzne fyzikálne pokusy. Deti moje osprostené, to je <laughs> niečo, čo sa asi dodnes mnohým dokáže vybaviť. Bol aj kráľom detí, uvádzal aj samostatnú reláciu. Zomrel ako 71-ročný práve toho 28. augusta 2017 v Trstenej, takže dnes aj na ňo spomienka a spomienka aj na pesničky Dušana Hlaváčka. Áno, zalúbení urobia bodku. Z Banskej Bystrice zdraví a pekný augustový čas želá Peter Kršiak. samé. Kresliť kvety na sklad не